plei varma somera duon iaro mesurita. La septembro ja ancora dauras, sed jam nun constateblas, ni travivis, en Austrio la plei varman someran duon iaron ecte la comenzo de la mesuradoi en la iaro 1767, diras meteorologo, de la Centra Instituto pri Meteorologio cae Geodinamico en Vieno. Se oni consideras la prognosoin por la lasta tagoi de septembro, tiam tiu ci somera duon jaro situas ie du como ses gradoi Celsiuso super la multiara mesumo de la jaroi 1981 gis 2010, taurigas la climatologo. La gis nun plei varma somera duon iaro estis en la iaro 2003, cae gi situis je 1,5 gradoi super la mesumo. Se oni ne nur analisas la somera in duon iaroin, set generale periodoin de ses monatoi, tiam situas la duon iaro aprilo gis septembro de la iaro 2010 hoc, la dua rango, malantau la periodo novembro 2006 gis aprilo 2007. La ses monatoi tiam situis je nau gradoi super la averagia temperatura valoro por novembro gis aprilo, raportas la meteorologo. Dum la vintrai monatoi aperas pli ofte fortai fluctuoi de la temperaturo char dum tiui monatoi la en radiado de suno ludas malpli grandan rolon cae char la temperaturo estas precipe influata de la aerai amassoi de la actuala vetera situazio. De aprilo gis septembro estis ciare en Austrio, depende de la regiono, nur proximume quar gis ses tagoi con temperaturoi ciui estis tro malaltai por la sezono. Dum la cetera tempo estis super average varme. Iam la aprilo estis ciare tie varma, ciel averagia maio, cae la quara plei varma somero de la mesurada historio, liveris compreneble ancau essenzan contribuon al tiu necutime varma duon jaro diras la climatologo. Mese de septembro, la post-tag mesai temperaturoi situis ancora oie quin gradoi super la valoroi ciui estas tipai por la sezono. La somera duon jaro 2010 resultis ancao tre seca. En la occidento de Austrio montrigias por la periodo de aprilo gis septembro uno el la plei malaltai valoroi ec de la comenzo de la mesurado de precipitajoi en la iaro 1860. En la analiso, je la scalo de la tuta lando, estis jetec quin procentoi mal pli da precipitajoi, ol average, dum la plei seca somera duon iaro, ec de la iaro 2003. Por la necutima trapasso de la vetero dum tiu ci iaro, laula faculo de la instituto, montrigas plurai causoi. Unu flanque, la temperatura nivelo, dum la passinta iaroi pro la climata varmigio, signife pli altigis. Altio aldonigas la naturae fluctuoi, ciui ocasas dum ciu iaro, ca ciui ci iare estis tre fortai, diras la experto. La unuae tre varmai cae stabilai veterai situatioi cun alta premo, dum la ciara printempo, eble ancau preparis la voion por la plei parte stabila vetero dum la somero. Zonoi cun malalta aer premo de la Atlantico nur malofte povis avanzi gis centra Europo.